Fijo, elegante que lo que es, este bilardo, dímelo. Cumbia 420 palones. Esa cheta está enamorada de mí. Toma vino mezclado con ribotril. No le contesta al novio porque es un gil. Le combina en su culo el animal print. Esa cheta está enamorada de mí. Toma vino mezclado con ribotril. No le contesta al novio porque es un gil. Le combina su culo el animal print. Ese cheto está enamorado de mí, yo. Toma pasta y está brillando como el bling, yo. Los soneros están lloviendo en el París, yo. La distingue su perfume de París, yo. Y la tengo pegadita a la pared. Trabajando duro como una bebé Soportando otra jarra para el y ella haciendo otra historia para internet. Me lleva la mil y la pili pa'l beat. El de este Bilardo matando en el beat. La guacha bailando me buscan a mí. Su novio enojado me sol de remis. va la concheta quemando manteca. Me pide receta para nuestra careta. Se pone la ribu pa' pisar la checa. Me tiene un mensaje para que se lo meta. Su novio un careta la pasa a buscar en un audio. La invita a Miami. Yo me la levanto chacleta. Le hago la combi completa. Elegante perro. Si ella está sola me llama y alto que quiere venirse conmigo Soy quien le prende la llama Cuando de noche se va su marido Cumbia 420 palos negros Yo conozco una cheta de Puerto Madero Que dicen que le encantan los turritos verdaderos Y yo llegué primero, Lo de eran de country Y cuando el novio no está me la pincho infraganti Mami, llego tu romantic, con flow anti Punto de barrio con mambo de vino y patri. Me llama diario, R plaga. Y dice que quiere ser mi puta cara. Conmigo fuma y toma y su cacha de noche suena. Lo mueve sin nada y se agarra de mi cadena. Cumbia 420, el ritmo que baila la nena Quema el doble C, rompemos todos los esquemas. Esa cheta mezclado con ribotril. No le contesta novio porque es un gil. Le combina en su culo el animal print. Esa cheta está enamorada de mí. Toma vino mezclado con ribotril. No le contesta novio porque es un gil. Le combina en su culo el animal print. Cumbia 420 los negros. Frijo. De Tevilardo. Elegante que lo que perro. Cumbia 420 palo negro. Criterio Music. Llegaron tus románticos. Eh. Sabes los guacha. Cheta, la turra. <laughs> pa' que muevan la burra, corta.